Jahja alaihi salam. Ime Jahja je bilo čudno i nepoznato. Nijedan čovjek prije toga se nikada nije tako zvao. Zekerija se začudi brzim odgovorom i stanju u kojem su se nalazili oni njegova supruga. Gospodaru moj, reče on, kako ću imati sina kad mi je žena nerotkinja, a već sam duboku starost doživio. Eto tako, reče, gospodar tvoj je rekao, to je meni lahko, i tebe sam ranije stvorio, a nisi ništa bio. Ako te Allah iz ničega stvorio, onda je on moćan da tebi takvom podari potomka. Zekerija zatraži znak na osnovu kojeg će znati da mu je žena trudna i da će to novorođenče biti prvak Benu Israila. Kale rabbi džalli aje, kale ajetuke alla tukelli men nase thalatha lejalin sevija. Gospodaru moj reče, daj mi neki znak, Znak će ti biti to što tri noći nećeš s ljudima razgovarati, a zdrav ćeš biti. Bićeš zdrav, ali ćeš moći govoriti samo putem znakova i šaretom. O njemu kažu da je mogao izgovarati zikr, ali kada bi se okrenuo u želji da im nešto kaže, nije mogao. Takvo stanje je potrajalo puna tri dana. فخرج على قومه من المحراب فأوها إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا I on izađe iz hrama u narod svoj i znakom im dade na znanje, hvalite ga ujutro i na večer. Allah Želešanuhu opisuje ovaj događaj u drugim ajetima koji govore i o Jahjavu, alaihi salam. I dok je on u hramu stojeći molio, meleki ga zovnuše, Allah ti javlja radosnu vijest, rodit će se Jahja koji će u Allahovu knjigu vjerovati i koji će prvak biti i čedan i vjerovjesnik, potomak onih dobrih. Doći će Jahja koji će potvrditi dolazak Isa alaihi salam. On će biti neženja, poslanik i jedan od dobrih Allahovih robova. I Zekerijavu alaihi salam se rodi sin Jahja kojem se u mladosti javi Melek Džibril sa objavom. Ja Jahja, hodil kitabe bi kuvvetim wa atejnahu l'hukme sabijja. O Jahja, prihvati knjigu odlučno, a dado smo mu mudrost još dok je dječak bio. Još u djetinstvu je Jahja pokazivao znakove zrelosti i mudrosti. U predajama se spominje kako su se djeca igrala, pa su mu roditelji još kao petogodišnjaku govorili idi igraj se sa djecom, a on bi im odgovarao mali laibi hulikna, nismo mi stvoreni za igru i zabavu. Ulema se razilazi o tome Da li spomenuta riječ u ajetu hukmen znači mudrost ili poslanstvo? Većina ih smatra da se misli na mudrost. Allah Želešanuhu kaže I nježnost i čednost i čestit je bio i roditeljima svojim bio je dobar i nije bio drzak i nepristojan. I neka je mir njemu na dan kada se rodio i na dan kada je umru i na dan kad bude iz mrtvih ustao. Učenjaci kažu da je Allah Želešanuhu spomenuo ova tri stanja, jer je čovjek najslabiji upravo u njima, kad se rađa, kad umire i kad bude proživljen na sudnjem danu. Tada mu je posebno potrebna Allahova milost i spas. U hadisima se spominje da se Isa susreo sa Jahjaom i rekao mu Čini za mene istikfar, ti si bolji od mene. Jahja mu reče, ne, nego ti čini istikfar za mene, ti si bolji od mene. Isa reče, ti si bolji. Ja sam sebi nazvao selam, a tebi je Allah nazvao selam. Naravno, ovdje se radi o Isaovoj skromnosti. Ulema je jednoglasna u tome da je Isa a.s. odabraniji poslanik od Jahja a.s. Mnogo hadisa koji u sebi imaju slabosti, ali jačaju jedni druge, se kaže kako je Muhammed sallallahu s.a.v. rekao Nema čovjeka da nije pogriješio ili je htio pogriješiti, osim Jahja, sina Zekirijaovog. Ne priliči ikome da kaže, ja sam bolji od Junus ibn Meta. Mnoge predaje spominju da je Jahja a.s. bio čist od grijeha. Samo tri mjeseca nakon rođenja Jahja a.s. rodi se Isa a.s. Zekirija i Jahja a.s su pozivali narod Benu Israila kojim je vladao silnik. Taj vladar je, kao i mnogi vladari danas, pokazivao određeno poštovanje prema učenim, iako su ti vladari u svojoj biti nakaradni ljudi. Jednog dana vladar poželje da se oženi svojom bratišnom, koja ga je općinila svojom ljepotom, a i ona je bila pohlepna za prijestolje. Njezina majka je podržao toj pohlepi. To je njihova izopačenost a dobro im je bilo poznato kako im to vjera njihova zabranjuje. Vladaru je kao i svim njegovim podanicima bilo poznato da su Zekerija i Jahja poslanici. Vladar odluči zatražiti dozvolu i izuzeće za takav brak od njih. Pokušali su velikim darovima i metkom isposlovati takvo dopuštenje za kralja od Jahja alaihi salam. Ta djevojka je bila bludnica i nju nije zanimalo što je takav brak nedopušten. Kad su zatražili mišljenje Jahja alaihi salama o takvom braku, on se obrati ljudima i javno obznani kako je brak sa Amidžom haram, zabranjen. Ovakav postupak žestoko naljuti vladara i tu djevojku. Ako bi se njome oženio, javno bi počinio grije. On odluči da se njome ipak ne oženi. U mnogim predajama se prenosi da je ta djevojka u jednoj od njihovih griješnih noći pjevala i plesala tom vladaru koji je poželje za sebe, ali ona to odbi govoreći mu, može, ali pod uvjetom da me oženiš. Reče joj, kako ću te oženiti kad Jahja to ne dozvoljava? Donesi mi njegovu glavu, to će biti moj mehr. Zavela ga je tako jako da u tom momentu naredi, donesite mi glavu Jahja, Vojnici nađoše Jahja kako klanja u mihrabu i ubiše ga. Odsjekoše mu glavu i na sahanu je kralju donesoše. Vladar ponudi sahan sa glavom Jahja i to bi mehr ovog bludnog braka. Mnogi sahi hadisi spominju kako je وَقَدْ اُهْدِيَ رَأْسَ يَحْيَ بْنَ زَكَرِيَّا إِلَى بَغِيٍّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلِ Glava Jahja data kao mehr za brak sa jednom od bludnica Benu Israila. Pogledajte u iskušenja kojima su bili iskušani poslanici, alaihimussalam. وَيُبْتَلَ الْمَرْءُ عَلَى قَدْرِ دِينِهِ Iskušenje čovjeka bude shodno veličini njegove vjere. Većina predaja spominje kako je Zekerija, alaihissalam, tada bio živ. Htjedoše i njega ubiti, ali se on sakri u jedno drvo. U tim predajama ima određenih slabosti, ali te predaje su brojne i jačaju jedna drugu. Zekerija naredi drvetu da se otvori i ono ga posluša, potom dođe šeitan i uhvati za kraj njegove odjeće. Vojnici su tragali za Zekerijaom, ali ga nisu mogli naći. Pojavi se pred njima šeitan u obliku čovjeka i upita ih. Zar ne vidite odjeću na drvetu? Rastijepite drvo. Rastijepiše ga i ubiše Allahovog poslanika Zekerija alaihi salam. Tako su ubijeni i Jahja i Zekerija alaihi salam. Predaje o ubijstvu Jahja alaihi salam su vjerodostojne, dok u predajama o ubijstvu Zekerija alaihi salam ima određenih slabosti. U istom vremenu sa ovom dvojicom poslanika je živio treći Allahov poslanik, Isa alaihi salam. Ubijstvo Jahja alaihi salam i Zekerija alaihi salam se dogodilo kada je Isa alejhi salam imao 30 godina. Vratimo se na sami početak kazivanja o Isau alaihi salam.